kuko ijunja ni ijambo ry'igihugu cyacu bizova mu maboko yacu twigurwaruka Mwiriwe neza abakunzi barajyo isanganiro nkuko mwazo kuvyumva n'umwanya w'iganiro igice ushikirije igice ushikirije rero mu gice umushikirije ku makuru mwakurikiye yaciye kuri radio isanganiro nayo rero amakuru twashikirije ni menshi mwarakurikiye reka mudukundire dusubire twibutse muri ayo makuru amwamwe mu makuru twashikirije ku no munsi igenekerezo rya mbere hayimazwa umunsi wahariwe abagize mu zabukuru icegera c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza yasabye abantu bakiri bato n'abatarashyika mu zabukuru gukunda no gufasha abageze mu zabukuru ibyo bakaba bishikirije mu ntara gitega aho hahimazwa umunsi wahariwe abageze mu zabukuru nawe umukuru w'igihugu ahamagarira abana bakiri bato ngo bigishwe ubuntu bushingiye ku mico n'akaranga by'abarundi yabishikirije kuri uyu wa gatanu mu gihe ariko yuguruza isabukuru ifatiye ku mico n'akaranga mu by'indero naho ngo ubwinshi bw'abanyeshuri mu masomero ubukene bw'abigisha hamwe n'amasomero ni zimwe zimwe mu ngorane ziri mashuri shingiro eh, aho ni muri komine ya muhanga mu ntara ya kayanza ibyo rero ngo bigatuma hari abanyeshuri biga bicaye ku ntebe ari bane aho mbere ngo ubone umwembo ucuba muke kuri abo banyeshuri mu by'ubudandaji mu kirundo turabwiyeho abadandaza bato bato mu gisagara cya kirundo bidogera abajejwe gutanga ibinyobwa bya Braludi muri iyo ntara batubariza urutonde kugira ngo bashobore kubihabwa bose bagasaba ko bafatwa bofatwa nako kumwe mu mutekano turabwiye iby'amagrenade mu ntara ya bubanza aho abana babiri bakomerekejwe na grenade biturutse aho yari iri mu nzu y'umubanyi aho hari ku mutumba wa mitakataka ni mu ntara ya bubanza mu budandaje nyene abagwizatunga basanzwe barangura imirimo mu ntara muyinga bavuga ko bahanzwe bashikirije ko hanzwe n'ubukene bw'amafaranga y'agaciro bakaba babishikirije mu nama y'umushikanganje mu byajejwe harimo iby'ubudandaje yabereye mu ntara muri iyo ntara ya muyinga mu makuru nyine twabashikirije turabwibijanye ibijanye n'abana babigeme babiri bafashwe ku nguvu mu kiringo kitarenga iminsi ine ivyo bikaba vyabereye muri komine ya Burambi n'intara ya Rumonge navyo nyene mwarabikurikiye mu makuru twabashikirije nuko ayo namwe mu makuru mwashoboye gukurikirana cyo kuri radio isanganiro n'ayandi menshi mwashoboye kumva nuko rero mu gicumu yashikirije ko ikaze ni iwanyu Jean-Marie Mayonga niwe muteramanye muri kino kiganiro ico ushikirije Eric Uwimana niwe kwafasha mu ngabo y'ivyunga Reka gupfa ibintazi nyabuna ni muze tuje hamwe twubake igihugu cyacu twibarutse kuko ijunja n'ijambo ry'igihugu cyacu bizova mu maboko yacu twigurwaruka umunyonyi wa mbere ku murongo alo umunyonyi telefone ntimeze neza harimo utuntu alo sindiko ndabumva agatelefone kanyu ndumumenga hariho utuntu turi ko turakuriramo nuko abagira icyo bashikirije mugerageze kuraba neza udutelefone twanyu kugira ngo tujye twumvikana telefoni ni za zindi nyine irindwi na zitandatu ubusa mirongo inani na zitatu majana icyenda mirongo itatu na zitatu itandatu na rimwe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 yego jya amakuru nagomba ko yavuzwe ngaho ku isanganiro mhm. nayajyanye n'uyu muntu ajejwe ibidukikije mhm. avuga ibintu biga mu gihugu cy'u Burundi bitera ibyuka bibi igisenge cy'izuba mm. ariko namaze kumva ko yagarutse ku bijyanye n'iby'igitoro yoraba muri porogaramu ko igitoro kitoba mu bisubirizwa cyoguma mu gihugu kubera urabona kiradufasha cyane ngaho abanyagihugu bato bato mm. urumva hamwe cyopfa ubuzima bw'abanyagihugu ko bwoca buhagarara mhm. yego hanyuma kandi nongera nshimire nyakubahwa prosperi bazombanza kuba akamo yateye abarundi bose ko abantu bakunda abageze mu zabukuru rero hmm. nimba ko ari icyumviro cyiza cyane n'ukuri kubera nibo badutangiye kutubonera izuba byiza umuntu wazara abakunda kweri hmm. yego intererano yanjye yari iyo nyine umugoroba mwiza ijoro ryiza na mwebwe radiyo isanganiro ku isazi bizinze ku minota cumi undi munyoye ku murongo alo alo telefone ndabona zita ariko zirabyorosha ngira ngo ibirere alo alo ngira ngo ibirere ntibiriko birabyorosha ariko abanywanyi batwumviriza mugerageze kuja muhagarara ahantu heza mubona yuko dushobora kumvikana kuko ndazi yuko telefone ngendanwa kenshi hari igihe nazo nyine zitabyorosha nuko ibiganiro nigishishikirije n'ubu nyine murashye kumwe na jewe Jean Marie Mayonga muhinga bw'ivyuma Eric Uwimana allo allo allo amahoro umunywanyi ntidushoboye kumvikana ariko ndibaza ko araje kugaruka kuko ivyuma navyo nyine hajya iyo vya byanse biragaba agacaba utugorane nuko gira icyo ushyikirije n'ubu nyine tubona twakira abatwumviriza aho muherere mu gice mushikirije ku makuru mwakurikiye aciye kuri radiyo isanganiro Eric Wimana muhinga bw'ivyuma iganiro kiremeshejwe na Jean Marie Mayonga Allo Amahoro Allo Ego akazina kanyu Inde Emmanuel Emmanuel muherereye he Rubanza Ego gira mushikirije Nagira nshikirije Mhm mm ku bijyanye mhm. abashoferi abashoferi mm. ni uko ko iyo ashoye ibicumbura mm. tugeze urabuguza mhm. iyo tugomba ntituri ko turumvikana ko biracikagurika sinzi ikibazo gifise ku telefone yanyu la ingendo hiyo unatuduka atingera kubi ha macha nzaye ngoma kulira mhm indi nacho mhm tubona ah, ko kuko ikintu chakata murakoze munywanyi ariko ntitwe ko turumvikana neza sinzi ikibazo kiri ku gatelefone k'umunywanyi dushaka urukundo we kandi dushaka ubumwe mu gihugu gendera ukuri n'ubutungane aho uri hose gendera amahoro yubakire wongere uyavome twese urwaruka dukunda igihugu catwibarutse tuba abashinga ntahe babushitse tuwurwaruka runywanisha bose tuinamenwa mu kubana mu mahoro oh, oh, oh. twese dushaka urukundo twese dushaka twese dushaka urukundo we kandi dushaka ubumwe mu bw'igihugu cyacu gira icyo ushikirijeho ni umwanya ku murongo alo alo mwiriwe neza amahoro amahoro cyane tuganira n'andi ni wa munywanyi wanyu mumenyereye gateka gateka yego yego mecane muherereye ihega gateka eh, musanzwe muzi ko nibereye ahimure aha muri komine mpanda mm, komine mpanda mu ntara bubanza yego mecane yego gira icyo umushikirije icyo nshaka gushikiriza mu makuru mm. numvise yavuze ko mhm. murabona aba bantu bariko baratera amagerenade mm. muraraba he izo gerenade zaturikiye ngaho oya kuko baraciye umugani ngo ahagurutse inkware haba hasigaye umuswi yego kurikira rero nk'uko navuze ati ibi bintu mu binabe birakaze ati ibi biharuro mu biharure murabe ibiriko biraba ibyo ari byo hanyuma rero no ntacyo nurenza ko ahagurutse inkware haba hasigaye umuswi mhm. muraraba ingene mubikurikirana murakoze namwe umugire umugoroba mwiza namwe namwe bw'akazi keza icyo ku isazi ibiri zirenze ku minota cumi n'itanu n'ubunye twakira abanywanyi batubwira ku ijana amakuru yaciye kuri radiyo isanganiro alo amahoro cyane amahoro akazina kanyu n'aho muherereye birimo joseph karusi mu ku mbabazi mu madaka joseph nyabikere yego amakuru nagomba gushyikiriza ko najyanye n'abantu bo mu kirundo bafata ku ngufu hmm. ibyo bintu biragayitse rwose baraza barabapina barabe ko bakomeye mhm. yego iyo ni ingeso mbi rwose ikwiye guhagurukirwa igacuzwa hmm. abaryamutse cyane nawe b'ingozi barabe oh barukumubesera turibaza ko atari uja mu hmm. vyo kwitwa umuntu yego mugire ibihe vyiza wo kwisanganira murakoze cyane namwe ijoro ryiza alo uye mwiriwe neza ndagize mwiriwe hmm, tuganira nandi ni butoyitoma butoyitoma makebuku oya <laughs> ni muri komine nyabitsinda nyabitsinda mu ruyigi yego mhm, ni amahoro ni amahoro ngira icyo mushikirije yego cyane mhm. eh, rumva turanezerejwe cyane na rijya jambo nyakubahwa Prosperi bazombanza icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu yego rijya jambo yashyikirije rijyanye n'iryo kubaha abakurambere mhm. abageze mu zabukuru burya rero naho ubona nk'abana bamwe bamwe ba kino gihe bakengeye abageze mu zabukuru burya abageze mu zabukuru burya ni ingirakamaro cyane mm. witegeze umenyesha amakuru burya abantu benshi bandika bijya bitabo bita memuwari bamaze amakaminuza burya baca ku bageze mu zabukuru mm. kugira ngo baronke ikirundi cyiza kinonosoye mm. burya abageze mu zabukuru bafite akamaro ntangire kuko nibo bakubwira kahise kandi nawe ukagafatira ko kandi kakagira akamaro hanyuma rero mugabo ntitumenya mbe bavuze ngo bageze mu zabukuru bafatira ku myaka ingahe icyo ntiturakimenya mm. mbeho ubwo buryo bageze bavuze ngo bageze mu zabukuru ubwo buryo ntibaba bashaka gushyira hejuru bajya bakukura icyo bahoze ari abakozi ba leta ubwo banyarucari burya abashyizwe hejuru cyane igihe icyo kintu kirantera amakenga sinzi abageze mu zabukuru baba bamaze nyine kugira baba bashaje rwose urumva Mm. bari mu myaka hafi ijana mirongo icyenda n'ingahe niko duhora mm. turabona ukuntu abantu baba bamaze gukura gose urumva babashaje bashaje rwose bajya nabo baba bakiva n'aho bari <laughs> urumva ego muga mm. ariko mugawe ubwo buryo ntibaba bavugana cyane cyane bariya abantu ba bapasiyone bahoze bakora akazi ka leta kamenyesha amakuru oya oh, naho yo yaragakoze ariko nawe nyine ageze muri iyo myaka Mm. urumva nawe nyine n'uwo gushyigikirwa n'uwo gufashwa ego eh. ndavuga nko ku bintu bijyanye na ba nyarucari mm. ataho bigeze baca ku ntebe y'ishuri mm. hanyuma rero nagomba nongere mvuge kandi ku bijyanye na bariya bantu biga hari imuhanga eh, eh, bakeneye bajya bakusa kivi ni ukuri bajya abantu bagize ijya komite y'ishuri n'ujya abakurira hamwe n'abadiregiteri barondera ukuntu boza barabaha agasabune bajya bakotsa kivi mm. twese twabikoze ku ishuri aho ino muri komine ya bitsinda kandi abana bacu baramaze amashuri n'abandi baramaze kandi bijya bintu ntibivuna gusa no kumenya akamaro k'umwana mm. eh, kijya kintu barajya inama bagikore kugira ngo abana babo ntibaba bahombe kabisa hanyuma rero usigaye bajya nabo baharika bo muri muyinga niba bihebe ntacyo bimaze atari ugutera injyane mu bibondo hmm. no mu miryango murambe kuri radiyo usanga namwe mugira ijoro ryiza komera radiyo isanganiro ku isazi birenze ku minota mirongo ibiri umwanya ku murongo alo alo mwiriwe neza amahoro cyane hmm, tuganira nande muherereye he Eh, ndi umunywanyi w'ikiganiro muri komine gitanga akazina fabiyano kagoma fabiyano kagoma ego hmm. gice mushikirije gice nshikiriza turababazwa mhm. cyane hmm. cyangwa ndiko ndumviza n'abo tuba turi kumwe tuyaga turababazwa na ibi bintu by'amagerenade hmm. aterwa aho abantu bakoraniye yego ubwo kibabaje mhm. ubwa mbere by'iyo si ntambara mm. kuko umuntu iyo ugomba kurwana ntujya akenshi uruhu ukarwana n'abana mhm. cyangwa umuntu ariko arifatira akarengwe mm. aba ari nk'umuntu w'umugabo yabuze ishabaharita mhm. kuko niba ari umuntu yaba afite igwanisho abandi bagifite baba batumbereye mm. yogenda hanyuma bakamwivuna kuko igisirikare ndazi ko citunganje cy'igihugu mugapana mhm. gucaca gutera amagerenade aho abantu bakoraniye bariko barinywera agacupa canke abashoye inyanya n'irengarenga n'ihagasha agenda akanugayo iyo nibaze ko itaba ari intambara mm. hanyuma ikindi aro ndabumva duka ku ijambo ikindi n'aba bagabo baguma bafata abana ku ngufu hmm. abasirika abasirigiteri bagoba ibyo barabwiye mhm. ibyo bintu biratera isoni mu karanga k'igihugu yego yego nibarabe kuheri babaze barabahasha babahane hmm. hanyuma batange akarorero ku bandi ngira ngo ubutungane bwo kuri leta turimo ngira mhm. ngo si cyo kimwe n'ubwo mu minsi yahera kuko umuntu nawe yaba yakoze ikosa hmm. rikomeye yarafungwa ukajya ubona mu minsi mikeya murareha kumbure kumbure ngira ngo baba baravye amategeko erega ashobora kuba wiyumvira uti ica yakoze kirakome mugaba baravye amatohozo gusanga basanze wa muntu kumbura atari ko biri abantu bibaza ati kumbure yari guhanwa atari ko erega amahage amategeko arubahirizwa arubahirizwa mugabo hari kuba ukuntu bimeze tuba twayibonye yego hmm. yego hmm. duga ku ijambo eh, ni kuvuga rero bahashe kabisa ibyaha mm. biriko bene ibyo baze barabahasha kugira abandi nabo bikebura kuko biragoye kuza wumva aha byabaye hariya byabaye mu rumonge burambi ingozi hehe biraruma birateye isoni yego ah, ntibaze barabahasha kabisa babahane ngo bigaragaye ko ari byo nyine byabaye kuko abaganga babibonye bagapima uwo muntu akaba yafata nk'ifunga bamuhane by'akarorero mm. murakoze byari natwe turabashimiye mu bw'ijoro ryiza murakoze cyane undi munywayi ku murongo aro aro mwiriwe ego jenise bashimira imana shebure shimira imana ego muherereye ga nshimira imana umva ashaka kuri kuri icyo kintu cy'ubwicanyi kuri barakwiye kugihagarika kuko naho kiduha bashikana yego mugabo rero natwe turafite ikibazo ngaha mu bantu bashoreshaye muri hoteli mhm. ariko umwe natwe twe tugiye guhembwa bashaka tubwira ngo hariho amafaranga ngo badukase ngo amajana atanu atanu tukayoberwa ahantu yoba yagiye tukahabura mm. abantu bagezwe nayo ngo zamuka turabira mm. amajana atanu tuzajya murakoze nshimira imana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 amajana icenda mirongo itatu na zitatu canke mirongo ibiri na zibiri mirongo ibiri na zitanu mirongo ine na zitatu irindwi na zitanu mirongo ibiri na zibiri mirongo ibiri na zine mirongo itandatu na zitandatu ubusa kabiri umwanya umwanya ku murongo alo mwiriwe neza eh. tuganira nande minani piyo bukirasaze minani piyo bukirasaze yego n'amahoro piyo yego gira icyo mushikirije nawe nabama gushikiriza kwitekerekeye abageze mu zabukuru mm twebwe abantu bato bato iyo umuntu akuze naho yaba mhm. usanga abantu batamwubaha ageze mu zabukuru mm. mugabo umuntu yigeze korera leta bagasanga bavuga ngo ageze mu zabukuru n'umukukuru bwe mm. none nta kuntu leta abo bantu bageze mu zabukuru yabavuza ku buntu kuko yari yarigeze kubivuga murakoze yego ngira ngo kumburi bari ko barabyiga yego umudamu bato eh, bariza ega mm. nabo bikenewe turaca barondera yego mm. mirani piyo reka tubashimire murakoze namwe ijoro ryiza Eric Uwimana niwe ari kwamfasha mu ngabyi ivyuma kiganiro kiba kiremeshejwe na Jean Marie Mayonga n'ubunyene tubana twakira abanywanyi mutubwira ingene mwakira amakuru yaciye kuri radio isanganiro Twese dushaka urukundo we kandi dushaka aho uri hose gendera amahoro gendera ugira ngo umuntu ntakiye kwivuga izina oya twe tuganira n'abantu twidondoranye tukamenyana niho byiza ni byiza twidondoranye kuko uganira n'umuntu mutaziranye si byiza mvuge n'umuntu bita alex mubanza alex bubanza eh. yego ni amahoro yego eh, ni amahoro mm, ngira icyo mushirije ku makuru mwakurikiye ace kuri radiyo isanganiro eh, ntamenye ah, amakuru utamenye ni mu cyo ku munsi wa mbere mutwihanganire ayo makuru utamenye muyatubikire yatubwira ku munsi wa mbere ijoro ryiza ubundi munyuranye ku murongo alo alo isaha zibiri zirenze ku minota mirongo ibiri n'indwi umwanya ku murongo aro ah, aro amahoro amahoro cyane akazina ninde muherereye he mwitwa veniste muherereye he gaveni veniste veniste ntituriko turumvikana ndumva ko umenga telefone ikirabyorosha halo mwiriwe neza yego bagenzi bamenyesha amakuru nitwa ngendakumana serije ngendakumana serije komini itaba mm. intara ya yego ni ukuri amakuru aba baje ayuraba ati babaza rwose abantu mm-hmm. batera amagerenade pe mm. nko mwibisigaye mwe mwaba muri ko murashwanana nko mu kabari yemwe iryo shavura itakurinda yego hoho leta mvye leta nkozi uyihori woza uvuga ngo uri leta tabara utabaye mukama wanjye barabe baturabire ni bisi rimwe abantu abamama abapapa abana umuntu aratashe geredari hari ibintu bibabaje kweri bitaryoshye no kuvuga kuri iyi mm. icyo nicyo jewe kweri kimbabaza ni nacyo gituma mm. mw'ayo makuru yashyikirijwe mm-hmm. muri iyi mm. nicyo cyari kimbakiye kweri abantu bakora n'ibyo rero ntibikubita agashi ntibikubita agashi nta n'ijambo ubu tubwira ngo hari icyo bakoze oya barashora ibiharagi bashora itomati hama dusume tufungure mm-hmm. amagerenade nayo ntibakaba mm. oya ntibibereye kweri mugira ijoro ryiza abanyakuru turabashimiye serge naje ndakenguruka iradiyo sanganiro je ndayikunda cyane gose yego natwe turabakunda murakoze cyane ijoro ryiza ramba undi munyanya ku murongo alo alo telefone icika ariko ndibaza araza kugaruka ku isaha zibiri zirenze ku minota mirongo ibiri n'umunani alo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 Seram ry'igihugu itatu n'umwe igice ushikirije ndagize mwiriwe cyane mwiriwe neza mwiriwe cyane yego akazina kanyu nta kazina kanyu tuganira nande eh, ni wa mukunzi wa donati w'isanganiro basagira ambasaderi muri mutuwa karoti ambasaderi mu cyapa ah, cya bugenda cy'ubutunzi yego yego nagomba mvuge ku muhanda uciye agira ku muco w'itatu mhm. umuco wa mbere abataramaga nkade mukugihangana umuco yakatuwe na gebu nagira yo nabasaba yuko umuntu wese yoza arajya bya biri asumuye akareka eh, kujya ibyo atinduza amaraso mm. ko bajya mu benshi abibona igihugu cyangwa baba bibere mu ko bicariye akareko baramutesa eh, mu ntumbero atari nziza mm. kuko barabona ko gicuruje icyaha bafashe n'abakiranirwa neza barafatirwa ibihano kuko umuryango wabo nabo kabuhomba mm-hmm. ayandi makuru agira kabiri indongozi mu ntara ya ngozi eh, musitanteri yafashwe ku ngozi kuko afite uruhare mu bwishingizi kumwe n'igihugu mm. ndihamiriza amakuru nkayo ku bantu b'indongo kuba twatoye mhm. kuko urabona ko bagenda kuduhenda ngo ntibuturongora neza kugira eh, ubuzima bwacu babereye asaba mm. abantu bose yumvira ibintu byo ko batishobora gata mu butungane n'ubutose neza nibatanga bitewe mu ntara koko bamuhana iby'akarorero nk'indongozi mhm. ayandi makuru nayakurikira naya halo ndabumva eh, nayajaje n'abadandaza ngaha kuri kotebu aho bidoga ko bimuriye mu ngagara ko bashobora kuronka abakiriya mm. bagira yuko na baremesha bavuga ati hajya ikidandazwaho kiri umukiriya aba yakibonye ntibakomeze mhm. ahubwo bagwize ibidandazwa hajyanye umukiriya aba ari urya kandi aho baba baje hose umukiriya aba ahari yego navuga ko nta kibazo kuko mbere ya bujumbura bifashe ikabisha mu ngiro zo kubana ni uko babona hari igikenewe gikwiye gukorwa muri muri sangagara murakoze cyane natwe turabashimiye namwe mu bwiciro ryiza turabasabye twese ku isazi ibiri zirenze kuri mirongo itatu n'ine undi munyari ku murongo aro alo mwashobora kuvuga cyane muduze akajwi yego akazina kanyu isororongo mu gisuru muri nyabitanu sororongo yego yego genda agomba ntera ibyatsi kweri abo bato batera amagerenade hmm. ubu turi muri leta mubyeyi bokwikebuka kabi mhm. yego furema kandi abajeje umutekano kweri bokabiriza kweri bakaza barasabira abo bantu yego bakabafata n'ukuri hmm. Eh, cyari icyo murakoze cyane radiyo isanganiro ku isazi ibiri zihenze ko minota mirongo itatu n'itanu yego ndabaye mwiriwe mwiriwe neza yego nitwa ngisabira fisito mu kayogoro mu nyeya fisito mu yego ni sawa mu kayogoro ngicyo mm, mushikirije ku makuru mwakurikiye aciye kuri radiyo isanganiro Eh, iki cyaba bamwe bari ingumbi nka kijya kibondo no kuri bateye gerenade na bajya abantu mm. babiri bahamererewe nabi yego basaba iyi leta mbotsi n'ukuri mm. kore nyine nk'uko ifise icyivugo cya leta ngo mhm. umuntu aba afatanye itonga ahantu hose akarorero mm. eh, atari ba bandi bakurikira bajya guhanurwa bagakurikira mu gasho mu minsi mike y'uko tubona bagarutse mhm. gutangira kubo baraye bagandaguye yego yego jewe icyifuzo cyanjye cyari icyo mhm. murakoze cyane yego me akaba ari ibyo mugira ijoro ryiza namwe mugira ijoro ryiza muherereye ubundi munyurane ku murongo hano Eh, amahoro cyane amahoro akazina kanyu nitwa Shimimana Remeji batazira bunye yuko mu ngano mu ntara ya Rutana muri komine Minga Kayove hmm. ego icyo nashaka kuvuga ego ni ko abantu batera amagerenade kubera mu gisagara cya Bujumbura n'igitega mm. nukuri niba rabe bikebuke kwica abantu nta kamaro bimaze kandi amaraso nawe yateye intamera. Mhm. ibi bintu ariko baragira bibuke neza ko uwicije umupanga na nyazo kwicisha umupanga mm. ibyo bintu n'ukuri barabe bikebuke barabe kuko nta nta munyamahanga yatwinjiranye uretse ko ari twebwe gusa turiko turacyanamu yego ntibagarukane ibintu bya kera nuko turere dutera intambwe mm. kugira ngo twishikire ku iterambere rirama yego yego nuko turabashimiye remeji yego cyane ijoro ryiza aho namwe nk'ubumwe n'amahoro ubumwe haro haro eh. mwiriwe neza niwe akazina kanyu ko ndumvise iki kiganiro mm, izina ndiho kubwa leonari leonari muherereye he eh, nkabamba muri komine mutumba intara ya karusi karusi yego gira icyo mushikirije ndiko ndaraba ku byerekeye ku icyo kiganiro kirishishikirije mm. bityo bafite ikiraro cyasenyutse bari baracyubaka mu kayi barabara uri kuraraba ngo uri kuraca mu kayira gasanzwe rero hmm, ayo ni amakuru twababwiye cyangwa nayo tutamenye yewe narinda dushyikirije nk'uko turi ko turabona nk'ibintu mu ikomine twoza tuhatanga hmm, uzufata akanya ku munsi wa mbere Eh. kubera uno munsi mudushikiriza ku makuru mwakurikiye twabashikirije ayo namakuru amakuru tutamenye muze mu telefone nk'aya mango nyine ku munsi wa mbere murakoze ijoro ryiza ubundi mwenge ku murongo amahoro cyane eh, ni ambasaderi manari ngaru mhm, gira icyo mushikirije ego nagomba nkomeze nshimangira ko amakwaje ajyanye eh, n'umutekano w'abadudungabiriza umutekano w'igihugu mm. ego nk'uko sebarundi yamara ivumera avuga ati leta nitwebwe n'igihugu nyine mhm. turaziho demi kenza kumva z'abadurubanganya umutekano mm. tukaba tubona n'abandi bakomeza babikora mhm. nk'uko twebwe eh, turi leta nyine mm. dusaba itegeko y'aho umuntu wese eh, azoye karagaragara mu bwicanyi kanaka ko buraba mm. aho wishijwe inkota zo kwicishwa inkota nyine wishijwe inkota nakishijwe inkoho nyine gutyo ababikora ntibikebuke mm. kuko birababaje ko ugiye gusenga cyangwa ugiye gusuma cyangwa ugiye mu isoko ukabona uko uzira ubusa utazi icyo ufise mhm. icyo aharanira yega abagijwe umutekano bavugane mhm. mu gato nibwo baduha umutekano yego murakoze cyane ijoro ryiza hama jama mhm. mirongo iyo ariyo cyangwa iri mitetu yakuye ko usanga arimo ayandi majwi tutabumva neza muze nyiregere neza eh, mu buhinga bw'ibyuma babyumvise uzi ku murongo aro aro akazi n'akanyu tubabaze yecuruye buraba umuntu muri muyinga muri komine buhinyuza mhm. eh, nayitwa neza kozivinari mhm. ibyo bintu turabacuruza bato bato tugiye kurangura ibintu birazinze isabune hama mm. amavuta nayo akabido ka mirongo mm. ibihumbi mirongo ibiri akarindwi mm. jivena mudutunge mudukundire Eh. muze mwakure ku munsi wa mbere ah, mudushikiriza amakuru hama ikindi nacyo mhm. nk'ibintu urabona ubu abantu tugira mu iterambere ryo kurondera akazu kameze neza mhm. tugiye kugura amabati dusanga ziyimbye nawe mwegeranye kubaho nta kuntu mwadusikira imbere amabati agasubira nko ku bihumbi cumi n'indwi cyangwa cumi n'umunani muze mwakure ku munsi wa mbere hanyuma mubishikirize Eh, murakoze ijoro ryiza mm. alo ah, amahoro amahoro cyane ni jean ibubanza jean ibubanza yego yego mushikirije mbona ibyo tu telefone ntimworohereje twizeye ko aza gusubira wakora halo halo amahoro amahoro cyane ni gateka agaruke sabwe ni gateka agaruke gateka ego cyane ego eh, icyo eh, abo bantu rero bariko baratudurumbaniriza umutekano hmm. twagira dusabe nibaba ari abashaka kugwana mhm. ntibegere bate kurwana n'igisoda igisoda mm. cyacu nacyo eh, ni umurabyo mhm. bagende barwane n'igisoda bareke kwica umunyagihugu akatapfazira mm. abasoda bacu nabo turabizigiye mhm. abo bantu nabo bariko baratoba mukama mm. eh, wanjye ni ukuri barabe neza ntibadusubize mu ntambara yego arabye amagorofa ari mu gihugu cy'uburundi inyubako ziri mu gihugu cy'uburundi iterambere ryari mu gihugu cy'uburundi abo bantu ntibabarabe babafashe ata muntu barenganije mm. ahanwe mm-hmm. bimwe bikomeye n'abasigaye inyuma baca babona ko uwo muntu koko kwahanywe yego nagakora ikibi mm-hmm. bamujyane kumufunga ngo ndoye kwirira umuceri mm. none rero iminsi umuntu nk'abo bateye amaberenade bagatohozwa bakamenywa ntibabahane mhm. imbona nkubona abanyagihugu bose babona mm. hanyuma n'abasigaye inyuma bace bavuga ati dukuyemo akarenga n'andi bazobajyana kubaha imiceri abandi bagandagutse babahambye hanyuma wumva bidogenda gutega mutama menyesha makuru birumvikana mugabo ko mutama wacu yaraye avuye mu bihugu byo hanze mm. ndadazogikemura yego kuko uwo mutama tumushimira cyane kinini mhm. avuze mu rurimi ati ikigi amaguru nayo abagishikiriye mm. amaboko nayo nabagishyikiriye ndoli intwaro yiwe imeze neza nta muntu yaribwabona ijambo ngo rice rija ngiro nkabona nuko gateka turabashimiye namwe murakoze ijoro ryiza namwe ku isaha zibiri zirenze ku minota mirongo ine n'ine ubundi munyoye ku murongo alo mwiriwe neza serge isanganiro arayikunda rwose yego gice umushikirije twebwe ni ukuri kuco urumva yuko abantu bose bababazwe n'ubwicanyi buba ataka abantu bazira ni ukuri yuko abo bantu bababuze umutima ntibiyumvira abantu bose baguma bagaruka ku bintu by'ubwicanyi dufite nk'umwarimu bamutegere nade ari mu ntara yego yahora yigisha kuri eko binyana kumene bushakashatsi iki ntikwiyumvira ntakabwira yicaye ahantu uwo muntu arapfuye mhm. abantu nabo baragiye bagakwiyitira amazina ngo ngo n'abatabara n'ibiki mhm. abo bantu ukayemeza amana yawe twebwe turababaye gusa turababaye leta feri ni yego yego ni ukuri nicyo tuba kibabaje nicyo gituma tutihangana muragize neza ijoro ryiza murakoze cyane ku isaha zibiri zirenze ku minota mirongo ine n'itanu umwe ku murongo alo alo alo yego akazina kanyu naho muherereye ni akarutimana tadari muri komine kinyinya mu cyumba w'ivumwe intara ya ruyigi tade mu ntara ya ruyigi gira icyo mushikirije tade oya ni ukuri ibyo twagomba gushyikiriza mhm. urabye ababicanyi twavuga ngo n'ibindi ni abicanyi hmm. bafata igerenade bagaterera mu ibisi irimo hmm. umuhutu irimo umututsi irimo umutwa irimo umuganwa urumva nta bwoko bafise hmm. abo bantu bari bakwiye guharirwa ivomo nyakubahwa mutama ko yari aribumire hariya muri amerika twagumye tumukurikirana mhm. araba ingene yotabaza hanyuma aba bantu babadukure ko babahiga aho bari hose babafate babashyire mu gace mm. uburundi ubu ni nyabagendwa yego ubu nta witwaza umugambwe mm. nta witwaza ubwoko mhm. ni ukuri ubu tumeze nk'abari mu iparadiso yego nka twebwe tuba ku mupaka w'itanzaniya n'uburundi mhm. turafise akanyamuneza kenshi cyane rwose turatemberanira n'abatanzaniya baraza bakisanzura iwacu mm. natwe ufite ibyangombwa byo guca muri Tanzania nta ngorane mhm. none gahe nk'ibyo bivume babaye gute hmm. wasaba yuko bogize nk'umunsi bakatubwira tukajya mu myerekano tukabatera ibyatsi n'amakungu akabona yuko byatubabaje hmm. umugoroba mwiza ngaho ku isangano turabashimiye cyane yego ku isazi ibiri zirenze kuri mirongo ine n'itandatu umunywanyi ku murongo aro mwiriwe neza tuganira n'andi nizigiyimana reveriye yego muherereye he mu ruyigi sabwe kuko nabo nyine nawe sindi ko ndabumva na gato mushobora guhagarara neza munywanyi alo alo ndabumva muri bande akazi na kanyu muherereye he muvugana na nduwaye juvenal avoka muri komine rya soro mm. habaye ibirenga mu gisagara cya bujumbura rya mm, soro mu gisagara cya bujumbura yego gira icyo mushikirije ku makuru mwakuriki y'amakuru ntushikiriza n'ayo bantu batera amagerenade mm. abantu ah, batera amagerenade virema ni ukuri nibagerageze babihebe virema nta muntu turimo yego dufate mparuye bariko bararaba nabo nyene nabo nyene ntiborohewe yego virema mugabo mparuye ari icyo umushikanganje yigeze kuvuga kurya yavuze ati abo bantu bahuye n'ingorane asise uzobafasha bagerageze abantu bahuye n'ayo magerenade nayo barashe bagerageze babafashe kurema ni ukuri jeno basaba ko bobafasha hariho ndabona hariho abantu bagize ingorane hariho abapfuye bamwe bari mu bitaro bahebeyeyo dufate imparuye mm. bafatiyeyo mm-hmm. hariho abapfunze bakiri muri moroge ntamaruye bapfunzwe bapfa amahera menshi yego n'ubu batarapfa bavuyeyo mm-hmm. bataranahambwa mm. ni ukuri leta yofata abo bantu ikabahambisha burema ni ukuri yobikoze dufate mu bitaro mm. kubera bafashwe mm-hmm. n'ibitaro mm. babuze amahera yo kurira mm-hmm. dufate nko muri kira nka hehe hose mu bitaro bakaharaba mm. hose hariyo abantu bahuye n'ibyo byago ibyo byago ndabona nk'abantu bashika bangahe bahuye n'ibyago bakiri mu ntuzeye babasize bakiri mu bitaro bagize bapfuye babuze amahera kubahambisha leta ntibafashe kujya yavuze ati ni leta mbyeyi ibafashe ibahambishe burema nta kundi ndibaza ko ibyo muvuze babyumvise ni uko reka tubashimire juvenal ijoro ryiza alo alo eh, ndi muheya fisito mu kayigoro agarutse ni fisito yego mena yanshyikirize icyumviro mbona ko benshi bahagabye ko hmm. eh, ku bw'aba bantu babandanya batera bica abantu mhm. ko ugaruka cya gihano umuntu yaba afatanye itoga yica umuntu hmm. nawe bakamwica kuno nyine bishe kuko ko mu bihugu by'abarabu bamaze hmm. gutera imbere yego eh, uwicishijwe inkota ngo azokwicishwa iyindi nabo bagaca banyongwa nibyo mbona ko yugarukana amahoro mu burundi kuko babyezi bamwe n'uwo mupfuye akarengwe akubwira ngo ngo ndamugenda ngo mpimba ngo ndakwishe hmm. yego jewe ikindi kintu nari ngarutse ko nicyo mugire imana ngaho kuri radiyo televiziyo sanganiye reka natwe tubashimire Halo. Halo, kwisaza ibizizi. Remegiyo ngarutse. Remegiyo. yego ni ukuri tubwira dutera mm. ibyatsi abantu batera amagerenade mm-hmm. kandi twongera tubwira na leta no korohereza abanyagihugu yego tumaze kwitegereza izo nzu zirubatse cyane kandi ni mm. nyinshi aho ibujumbura no mu bisagara bitandukanye mm. none abo bantu bateye amagerenade si ndabyumva ko bamigwa na kaburimbi cyangwa bamigwa n'imisozi nzi neza ko bamigwa n'ayo mazu nyine mm. mugerageze ni abantu ni ukuri leta yogerageza igafata ingingo ku buryo wibye igitoki n'uwishe umuntu afatanywe n'itonga birababaje mm. cyane kuba bufungirwa mm. mu gasho kamwe kandi umwe yibye igitoki ahubwo mwobora bagahinyanyura umuntu yishe umuntu n'ukuri birababaye cyane mbere biteye isoni biteye ahubwo sinzi n'ukuntu imana itwiyumviye ni ukuri harabe hafashwe ingingo umuntu afatiranye itonga yo icyo umuntu nawe nyine igihano kiba gikwiye kuba kirya nyine kuko na bibiriya biturekurira mhm. yego kweri yego muragize neza ijoro ryiza yego cyane murakoze murakoze nawe eh, ni ukuri iyo ngendo ihinduke turayiteye ibyatsi yego isaha zibiri zirenze ku minota mirongo itanu n'ibiri ikiganiro n'igihe ishushikirije n'ubu nyine turakira abanywanyi mutubwira amakuru yacu kuri radiyo isanganiro mwayakiri alo amahoro cyane amahoro kwa kwisanganira yego akazina kanyu nawe muherereye ibangira inama rero ni muri gishubi nagomba mvuge mhm. ikibazo cy'inka tugatera ibyatsi nabo bibujumbura batera amagerenade yego barakwiye kumererwa nabi nabone mhm. ubutungane buza burabona ntacu uzofatwa urumva azoyibazwa yego nuko alo alo mwiriwe mwiwe neza mwakazina kanyu yitwa adidasi kubareremba mino misosi umu adidasi eee eh, adidasi adidasi eh. hmm. eee mu kibazo bakunda gushyikiriza muherereye he ino igihofe igihofe yego yego eh. ikibazo nashikunda gushyikiriza ni uko ikibazo abageni benshi biyumvira hmm. cyane n'amabati mhm. ikibazo nyakubahwa umukuru w'igihugu yari yavuze yuko amabati bayagabanya igiciro hmm. ku byo abagenyi biyumvira biyumvira yuko atari ko mu ngiro mhm. bavuga yuko agomba kubasubiza yuko bagomba kubashyira mu kazu ka nyakatsi hmm. muri kazoza yego mu gihe bazokubaka mhm. ngo basaba yuko buraba akayagabanura igiciro yego e nuko turabashimiye e adijasi yego ijoro ryiza ku e isazi ebyiri muri mirongo n'itatu amani abarundi bakeneye amahoro mwabyumvise ikiganiro gicushikirije eri kwimana acaye mu buhinga bw'ibyuma jean marie mayunga niwe muri kumwe alo haro ndabumva duga ku ijambo muri bande Faustin Zone mugeni Claude Claude muri zone mugeni Ego muri gomagoma Ego Gicho Mm Nokuri abo bantu nokuri batiyumvira gutera amagerenade nokuri sinopfa yuko aba agatelefone umunywanyi ntikamworohereje ariko cy'umubiri cyo cyamaze kumvikana ko nawe nyine yamiriza abatera amagrenade bahungabanya umutekano w'abarundi nuko Allô Allô Allô Akazina Yes eh, Damiano mu mugamba Damiano mu mugamba muguriza mbuto mm-hmm. umuguriye nk'ibiro mirongo itanu aguha ibiro mirongo ine mm-hmm. bikasaba yuko mwomuraba akaraba mu baguriza mbuto banditswe mm, ndamiya ayo makuru nayo mwakurikiye kuri radiyo isanganiro cyangwa nayo tutamenye twayumvise eh, turabe musabe mutusabe mm. murakoze Alo, alo, alo, umunywanyi ku murongo. Alo. Konda konda nyororo buraza. Konda konda nyororo. Yambo jama mayo. Amahoro cyane. Leta ni rabitse bize cyo kuyica. Yego. tuyabungabunge kuko niyo nkingi halo ku isazi ibiri zirenze kuri bitanu eh, n'itandatu mwiriwe neza mwiriwe cyane mm, akazina kanyu ni kajyamafi kajyamafi yego ni amahoro ni amahoro yego yego me aho muherereye yego aho muherereye ni mu ntara bo ndaha muri komine ntahangwa muri mm. meri ya bujumbura meri yego ego ngomba mvuge kuri iki bariko baravuga ko abandi mm. ni ukuvuga aba bantu batera amagerinade mu gihugu mm. twasaba leta eh, yuko igi hamwe yotohotse ikamenya neza nyezina mhm. ni nk'abo bantu ubona bakora ibintu byo kuvuga ngo ngo banakabishe umuntu ntibari bakwiye guhabwa ikibanza muri kino gihugu ni ukuvuga yishe leta nireke kwisamaza mhm. nawe nyine nibara ukuntu baciriga urubanza nko mm. gupfa kuko abajya abantu baba bariko barica eh, mm. ntiboza kubw'indya z'abantu bariko barica mhm. hanyuma igikurikira hagati y'icyo mm. nagoma mvuge ikijyanye eh, n'iki umukuru w'igisagara yavuze kijyanye Eh, icegera cy'umukuru w'igisagara yavuze ko ijyanye n'amayira yo mu masoko mm. ni ukuvuga eh, murabye ukuntu umuntu aronka umutahe wo kudandaza bigoye mm-hmm. agafata amadeni ku mabanki mm. hanyuma ndabona yuko umukuru w'igisagara cya bujumbura arakwiye gushyira abapolisi muri ajya amayira mm. yo hagati mu masoko kugira ngo bacungere umutekano neza kuko murazi ko bari baratera amagerinade babonye babatuje baza gutera n'amasoko mm. eh, mu gisagara cya buzima ntikigire ikindi ni ukurikiza ko nagoma mvuga ikintu kijyanye n'urudandazwa rw'isima n'amabati mm-hmm. ni ukuri umushikiranganji w'urudandazwa eh, nyakubahwa arakwiye kweri kwiyumvira ko akareka kuvuga ijambo akareka kuvuga ijambo ntibibe nka inyoni ivugiye ku giti mm. natange telefone mhm. aho abantu bazimba tuhababwire mm. none ko ariko baravuga ngo twavuze ibingi ngingi ariko ntije mu ngiro hariho mbere nabo usanga bariko barasambura isima bakayishyiramo ivu rindi risa n'isima baricanga ngo ni isima mm. kandi bakaba bariko barayigabanya mhm. ibyo bintu akwiye rero kuraba yuko akwiye mu gihugu aciwe agatuma abantu mm. nagomba nangirize kuri aka kantu k'isoko yo mu ngagara mhm. iyo misoko yo mu ngagara burya tumaze imyaka myinshi tubona bayigerageza kuyisugumiramo abantu mm-hmm. none bashaka yuko bene gihugu bato bato baronka udutahe barushe mm-hmm. baze guhombera mu isoko yo mu ngagara ehera mm-hmm. abana kubahwa rabye isoko imwe igira eh, zone imwe igira amasoko atatu isoko yo kwa siyoni isoko ya koteru n'irya yoremwa na bande hageze saa mbiri yo mu gitondo uzaza uhatemberera abantu Mm. ujya usanga irya soko yaremuye saa mbiri saa tatu mm. noneho bene igihugu kweri bagwe mu mvorero ngo kubera ibibanza by'isoko mm. kijya kibazo ntibagishyiremo bacibakemo amashuri mm-hmm. cyangwa ibitaro bikomeye bene igihugu rero turivuzamo hano amasoko nayo bayahagarike murakoze mugire akazi keza ijoro ryiza akajya amafi ni nawe muco gusubiza kino kiganiro gicushikirije subira ndabashimira mwebwe mwese mwadukurikiye mwebwe mwese mwijeho mushikirije mu mwanya n'amakuru mu kirundi Jean Marie Mayonga mwari kumwe ndabifuza kugira ijoro ryiza